նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Ցուցադրական պարապմունքներ պաշտպանության բանակում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը շարունակելու է աջակցել Արցախցուն եւ Արցախի վերաբնակեցմանը։ Արցախի եւ Հայաստանի միջև ռազմաքաղաքական դաշինքի մասին հրամանագրի կնքումը կարող է նոր իրավիճակ առաջացնել։ Մարիամաձոր համայնքում ավարտին է հասցվում 12 բնակելի տան շինարարությունը։ Վերձորում ավելացել է միջքաղաքային ավտոբուսների թիվը։ Մոշաթաղը համայնքային կենտրոն կունենա։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը միջամտել է բուժհաստատությունում պահվող կալանավորված անձի իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղությամբ գործող զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի հիմքի վրա Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբ รา համյանի ղեկավարությամբ այսօր անցկացվել են ցուցադրական պարապմունքներ, որոնց ընթացքում միավորումների եւ զորամասերի հրամանատարական կազմին եւս մեկ անգամ ցուցադրվել են այն բոլոր գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել զորամասերը բարձրաստիճանների մարտական պատրաստականության վիճակի բերելու դեպքերում։ Սկսած զորամասի հերթապահի գործողություններից մինչև ստորաբաժանման անձնակազմի տագնապով վերկաց, զենքի եւ զինամթերքի ստացում, ապաստարանների եւ նստեցման շրջանների զբաղեցում, ինչպես նաեւ անձնակազմի եւ տեխնիկայի ընդունման կետերի ծավալում, շենքշինությունների զինվորական ունեցվածքի հանձնում ընդունում, գործողություններ ռազմական տեխնիկայի եւ սպառազինության հետ, միավորումների եւ զորամասերի վարչակազմերի անելիքների հստակեցում Ցուցադրական պարամունքների ժամանակ վերադասի կողմից առավել մեծ ուշադրություն է դարձվել այն բոլոր հարցերին, որոնք ունեն գործնական ու կիրառական նշանակություն։ Ըստ այդմ հաշվի են առնվել ինչպես 2016 թվականի ապրիլյան դիմակայության ժամանակ արձանագրված զարգացումները, այնպես էլ այն բոլոր բեմագրերը, որոնք բխում են հակառակորդի հավանական գործողությունների բնույթից։ Վերջում բանակի հրամանատարն ամփոփել է արդյունքները եւ հանձնարարել ներկաներին անցկացված պարապմունքներից արված հետևություններն ընդունել ի գիտություն եւ դրանցով առաջնորդվել առաջիկա ուսումնաշրջանում։ Արցախյան հիմնահարցը չպետք է արգելք լինի, որ Հայաստանը զարգանա։ Այս մասին ասել է հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանը։ Նրա խոսքով նման մտավախությունը կարծրացել է դեռևս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիներին։ Մենք ասում ենք, որ Արցախի հիմնահարցը լուծվելու է ապագայում, բայց դա չպետք է արգելք լինի, որ Հայաստանը զարգանա։ Սա պարտվողական մեկնաբանություն է։ Մենք չպետք է նստենք եւ ասենք, որ Հայաստանը պետք է թու թույլ լինի եւ տնտեսապես զախողված մինչեւ Արցախի հարցը լուծվի։ Ինչ վերաբերում է իշխանությունների հետ հանդիպման ժամանակ Արցախյան հարցի քննարկմանը, ապա Տեր Խաչատուրյանն ասել է, իշխանությունը հավաստիացնում է, որ որևէ զիջում առայժմ չկա։ Մենք մտահոգվում ենք արտաքին աղբյուրներից ստացած տեղեկություններից, երբ մեզ փոխանցում են, որ փորձում են ճնշել Հայաստանը, նշել է նա. Նորընտիր բյուրոյի ներկայացուցիչը նշել է նաև, որ դաշնակցությունը շարունակելու է աջակցել Արցախցուն եւ Արցախի վերաբնակեցմանը։ Արցախի եւ Հայաստանի միջև ռազմաքաղաքական դաշինքի մասին պայմանագրի կնքումը կարող է նոր իրավիճակ առաջացնել։ Տեսականորեն չի բացառվում, որ պայմանագրի կնքումը հանգեցնի Ադրբեջանի կողմից կտրուկ քայլերի։ Այս մասին ասել է ռազմական փորձագետ Պահեստազորի գնդապետ Հայկ Նահապետյանը։ Նա նշել է, որ կտրուկ քայլերը կարող են լինել թե Արցախյան հարցում եւ թե հայ-ադրբեջանական հարցերի հետ կապված։ Հայկ Նահապետյանն ասել է, որ ռազմաքաղաքական դաշնքի կնքումը պետք է հիմնավորել նրանով, որ Արցախի ժողովուրդը ֆիզիկական անվտանգության առումով իրապես կարիք ունի օգնության եւ օժանդակության, ելնելով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի գործողություններից։ Ռազմական փորձագետի կարծիքով խաղաղության մասին կարելի է խոսել այն դեպքում, երբ խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Ինչ վերաբերում է սահմանին համեմատաբար հանգիստ վիճակին, ապա սփորձագետի սա չի կարելի խաղաղության նախադրյալ համարել։ Սա հակառակորդի մարտավարությունն է եւ սահմանին իրավիճակը ցանկացած պահի կարող է տրամագծորեն փոխվել։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանն այսօր հravirել էր Մամլոասուլիս, ամփոփելով անցյալ տարի նախարարության գործունեությունը, ինչպես նաեւ ներկայացնելով նոր տարում նախատեսված աշխատանքները։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Նախարարի հաղորդմամբ 2018 թվականին սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կատարողականը կազմել է 20 միլիարդ 857 միլիոն դրամ։ Իրականացվել է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 50 ծրագիր, բացի այդ 2850 նորածին երեխաների ընտանիքների հատկացվել է 832 միլիոն դրամ միանվագ նպաստ։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ նշեց նա այդ կարգի նպաստառուների քանակն աճել է 292-ով, իսկ ծախսերը 77 միլիոն դրամով։ Միաժամանակ շարունակվել է ընտանիքում ծնված ստացված երրորդ եւ հաջորդ երեխաանվամբ նպատակային ժամկետային ավանդների բաց։ Շարունակվել են նաեւ 5 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքների համար նոր բնակարանների կառուցման աշխատանքները։ Ուրեմն 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվառված են 350 ընտանիքներ։ Երիտասարդ ընտանիքներին պետական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով շարունակվում է նորաստեղծ ընտանիքներին ամուսնության միանպաստի հատկացման ծրագիրը։ 2018 թվականին ծրագրից օգտվել է 1587 անց, այդ թվում զինված ուժերում եւ այլ զորքերում պայմանագրային զինվորական ծառայության անցած 30 զինծառայող։ Ընդհանուր ծախսը կազմել է 238 միլիոն դրամ պետական նպաստների ծրագրով 2018 թվականին ծախսվել է 2 միլիարդ 706 միլիոն դրամ, իսկ նպաստառուների թվականակը կազմել է 18906 անձ։ Բարեգործական մեծ ծրագրեր են իրականացվել երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում։ Նախարարությունը Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացրել է հետեւյալ ծրագիրը։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի հետ համատեղ կազմակերպվել է Արցախյան ընտանիքներում 2017 թվականին ծնված 4 երեխայի ծննդյան կապակցությամբ 230 ընտանիքներին 4000-ական ԱՄՆ դոլարի տրամադրման գործընթաց։ Սամվել Ավանեսյանի տեղեկացմամբ հաշվետու ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում մշտական բնակություն է հաստատել 54 ընտանիք։ Այդ ընտանիքներին տրամադրված ֆինանսական արտոնությունները կազմել են 21 միլիոն 600 հազար դրամ։ Ուսումնասիրվել են 10 տարի Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակված 180 վերաբնակ ընտանիքների գործեր, որոնցից 101 ընտանիքներին հատկացված տները սեփականաշխորվել են։ Անդրադառնալով աշխատանքի տոնավաճառին նախարարը խոսեց նաև գործազուրկների թվականակի մասին։ Վանակերտ քաղաքում կազմակերպվել է աշխատանքի տոնավաճառ, որին մասնակցել է 24 գործատու։ Ներկայացվել է 490 թափուր աշխատատեղ, ինչպես նաև մասնակցել են 400-ից ավել աշխատանք փնտրող քաղաքացի։ 2018 թվականի ընթացքում որպես աշխատանք ընտրող են հաշվառվել 1587 անձ, որոնցից 1518 հոգին ստացել են գործազուրկի կարգավիճակ։ Խոսելով 2019 թվականի նախատեսված աշխատանքների մասին, նախարարը մասնավորապես նշեց, որ շարունակվելու են աշխատանքները կարիքավոր ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման ուղղությամբ, իսկ առաջին երամցակում նախատեսվում է ավարտին հասցնել ընտանիքների կարիքավորության գնահատման ամբողջ գործընթացը։ Մամլոասուլիսի ընթացքում նախարար Ավանեսյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին, որոնց մենք անդրադառնանք մեր վաղվա թողարկումներում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հադրութի շրջանի Մարիամաձոր համայնքում ավարտին է հասցվում 12 բնակելի տների շինարարությունը, որից 3-ը սեփական ուժերով։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Համայնքն արդեն 18 տարի է ինչ ղեկավարում է մասնագիտության բժշկուհի Լավորա Բաբայանը։ Ցանոթ լինելով Գյուղի բնակչությանը, նրանց հոգսերին ղեկավարման ծառայներին կարողացավ լուծում տալ հուզող մի շարք հարցերին գյուղի ջրամատակարարման, փողոցների սլատակման, հանդիսների տան եւ բնակելի տների շինարարության ու վերանորոգման, գյուղատնտեսության առնչող մի շարք հարցեր լուծում են ստացել, որողթան է հանդիսացել համայնքում բարելավելու ժողովրդագրական վիճակը։ 2018 թվականին գյուղում ծնվել է 4 երեխա։ Գյուղի միջնակարգ դպրոցը շրջանի առաջատար կրթական հիմնարկներից է։ Գյուղական բուժական մանկաբարձական կետը ապահովում է բնակչության առաջնահերթ բուժական սպասարկումը։ Չնայած ակումբի շենքային անմեղքար վիճակին, մատչևանպես անցարայում է Եղու բնակչությանը կազմակերպել տարաբնույթ միջոցառումներ։ Ըստ համայնքի ղեկավարի, ինչպես հանրապետության կառավարության, այնպես էլ հադրութի վարչակազմի աջակցությամբ գյուղի մի շարք հարցեր լուծվել են։ Բանջարաբոստանային կուլտուրաներ արտադրության ավելացման նպատակով փորվել է արտեզան ջրհոր, տեղադրվել ջրհավաք տարողություն, որը հնարավորություն է տվել ռոկման դարձնելու 10 հեկտարից ավելի վարելահողեր։ Համակին հատկացել է ուազմատնիշի ավտոմեքենա, որը սպասարկում է յուղի բնակչությանը։ Բազմազավակ 5 ընտանիքի համար կառուցվել է 3 բնակելի տուն, 2 տան շինարարություն ընթացքի մեջ է։ Համակի տարածքում բնակարշինարարության համար հատկացված նամես հողամասերը վերենակել մի շինարարական հարթակից։ Ըստ համակի ղեկավարի յուղում իրականացող միջոցառումները հնարավորություն են տվել ավելացնելու յուղի բնակչությունը, 3000 ընտանիքներին ապահովելով բնակարաններով, որը իր հերթին նոր ընտանիքների խթանը հանդիսանում։ Յուղի բնակչությունը հավատորը լցված ապագայի Հայաստանի հանդեպ եւ յուրաքանչյուր մայրամազորցի ցանկանում էր ավանդը ներդնել գյուղի շենացման, հայրենիքի պաշտպանության եւ տնտեսության զարգացման գործում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Բերձերում ավելացել է միջքաղաքային ավտոբուսների թիվը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Քաղաքի ծայրամասային թաղամասերից հարևան Խարեկախ եւ ներքին Սուրբ գյուղերից կենտրոն ասնելը մնացած ժամերին դառնում է դժվար, հիմնականում ոդկով են բնակիչները տեղացնում ու վերադառնում։ Ստեփան Սարգսյանը նշանակվելով շրջվարչակազմի ղեկավար եւ ծանոթանալով քաղաքի խնդիրներին, հետամուտ եղավ, որ քաղաքն ունենա նոր ավտոբուս։ Ընթացքում շրջվարչակազմի ղեկավարը հանդիպում ունեցավ քաղաքի երիտասարդության հետ։ Քննարկվեցին մի շարք խնդիրներ եւ կարեւորվեց քաղաքային երթուղիների ավելացումը թեկուզ դարձնելով վճարովի։ Արդի վերաբերյալ եղան քննարկումներ, որ քաղաքի բյուջեի խնայված միջոցներով կամ այլ հնարավորություններով ձեռք բերվի նոր ավտոբուս։ Վերջնական արդյունքում Պետնախարարի միջնորդությամբ Բերձորին կառավարության կողմից հատկացվեց լավ վիճակում գտնվող մազ մագնիշի ավտոբուս, որն էլ արդեն աշխատում է։ Շրջարարչակազմի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ նախկին ավտոբուսներն այժմ նորոգվում են եւ շուտով քաղաքը կունենա 3 մարտատար ավտոբուս եւ կավելացվի երթուղիների թիվը։ Հնարավոր է երկարացվի նաեւ երթուղին, հասցնելով ներքին Սուս եւ Քարեգակ գյուղեր, սպասարկելով այդ բնակավայրերի բնակչությանը, որոնց մեծ մասն աշխատում է Բերձուրում։ Երեխաները հաճախում են արվեստի եւ մարզական դպրոցներ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Ստեփանակերտ քաղաքում էլեկտրական հոսանքի բարբերաբար անջատումները բնակչության դժգոհության պատճառ են դարձել։ Արցախ էներգո փակbaşնի տիրական ընկերության տեխնիկական գծով տնօրեն Վահրամ Խաչատրյանի խոսքով անջատումները պայմանավորված են բարձրավոլտ լարման օթային էլեկտրահաղորդման գծում տեխնիկական վթարների հետ։ Ներկայումս տեխնիկական վթարների վերացման ուղղությամբ աշխատանքներ են ընթանում, որպեսզի հնարավորինս կարճ ժամկետում լուծեն բնակչության հուզող հարցը, նշել է պատասխանատուն։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորման բնթացքի մեջ են Քաշաթաղի շրջանի Մոշաթաղ գյուղի համայնքային կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքները։ Այս մասին ասել է հիմնադրամի գործադիր տնօրենի օգնական Մեդինա Հովանիսյանը, մանրամասնելով, որ դեռևս անցած տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին հիմնադրամի միջոցներով վերանորոգվել էր գյուղապետարանի շենքը, իսկ ներկայումս էլ ընթանում են համայնքային կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքները։ Այն գործելու է դպրոցի առաջին հարկում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանարտակ Բեգլարյանին է դիմել կալանավորված անձի փաստաբանը, հայտնելով, որ իր պաշտպանյալը գտնվում է հանրապետության բուժ հաստատություններից մեկում եւ միայնակ ի վիճակի չէ ոչ տեղաշարժվելու, ոչ էլ հոգալու իր կենցաղային եւ բնական պահանջները։ Փաստաբանը խնդրել է պաշտպանի միջամտությունը կալանավորի իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու հարցում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի հանձնարարությամբ աշխատակազմի համապատասխան մասնագետն այցելել է Կալանավորին, հետաքրքրվել բուրսպասարկման եւ պահման պայմաններով։ Պաշտպանին պետական լիազոր մարմնից հայտնել են, որ խնդիրը դրական լուծում է ստացել։ Հունվարի 29-ից Ստեփանակերտի եւ Հանրապետության մյուս հանրակրթական դպրոցներում մեկնարկել է առարկայական օլիմպիադայի քաղաքային շրջանային փուլը։ Քաղաքապետարանի կրթության եւ սպորտի բաժնի պետ Կարլեն Մարկարյանի խոսքով այս տարի անցկացվող Օլիմպիադայում որևէ փոփոխություն չի մտցվել։ Այն անցկացվել է դպրոցական 15 առարկաներից։ Նա նշել է, որ Մայրաքաղաքի հանրակրթական դպրոցներում անցկացված առարկայական Օլիմպիադայի դպրոցական փուլի արդյունքներով անցած տարվա 605-ի փոխարեն այս տարի 616 աշակերտ իրավունք է ստացել մասնակցելու Օլիմպիադայի քաղաքային փուլին։ Thank you Հայաստանի ամերիկյան համասարանի շարունակական կրթության բաժնի Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության համատեղ նախաձեռնությամբ երեք Ստեփանակերտում մեկնարկել են կառուցիր քո հաջողակ կարիերան խորագրով երկորյա դասընթացները Վաննովիկովի ռեպորտաժը Դասընթացներին մասնակցում են պետական կառավարման տարբեր կառույցների ու գերատեսչությունների աշխատակիցներ եւ բուհերի ուսանողներ։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի շարունակական կրթության բաժնի ծրագրերի ավագ կոորդինատոր Գոհար Արմենակյանի խոսքով Արցախում իրականացվող իրենց ծրագրերը parberakan ու շարունակական են։ Այդ շրջանակում նախ ուսումնասիրվում է ծրագրերի թիրախային այս կամ այն բնագավառը, ապա ըստ կարևորության ու անհրաժեշտության կազմակերպվում են համապատասխան դասընթացներ։ Հայաստանի շարունակական կրթության բաժինը ունի իր կենտրոնները տարբեր մարզերում, ինչպես նաև Ստեփանակերտում։ Իհարկե մենք շատ ենք կազմակերպել ծրագրեր եւ տարբեր նախարարություններից ունենք ներկայացուցիչներ, այսինքն հենց կոնկրետ ոչ միայն մշակույթի նախարարությունը, այլ նաև տարբեր կառավարության բաժիններից։ Մենք ածկացրեցինք ալիքների գնահատում, որպեսզի հասկանանք, թե մշակույթի նախարարությունը նաև այլ նախարարություններ ինչ դասընթացների կարիքներ ունեն, որի հիման վրա մենք փորձում ենք կազմակերպել դասընթացներ, ինչպես հիմա ունենք կարիերայի զարգացման դասընթացներ, իհարկե գալիս են հիմնականում ուսանողներ, իսկ հիմա նաև աշխատանքային էթիկա ունենք համատեղ տարբեր նախարարությունների հետ անցած տարի ենք հանդիպումներ ենք ունեցել եւ հասկացել ենք թե մենք ինչ կարող ենք կազմակերպել իրենց համար։ Այս անգամ դասընթացներին ընդգրկվել են հմտությունների կատարելագործման ձգտող մասնագետներ եւ ուսանողներ, ովքեր աշխատանք են փնտրում։ Ծրագրերի համակարգողը համոզմունք հայտնեց, որ դիրառական նշանակության գիտելիքները, որոնք մասնակիցները ձեռք կբերեն դասընթացների արդյունքում, կարող են օգտակար լինել նրանց մտահղացումների իրականացման ու տարաբնույթ աշխատանքային խնդիրների հաղթահարման գործում։ Կոնկրետ աշխատանքային էթիկայում իրենց առօրյայում առնչվող հարցերը հարց ու պատասխանի միջոցով կարողանան ինչ որ մի համաձայնության կոնսենսուսի գալ կամ մեր դասախոսի միջոցով, այսինքն այն ինչ իրենց կոնկրետ հետաքրքրում։ Կարիերայի բաժնում հիմնականում ուսանողներ են, ովքեր կամ աշխատանք ունեն կամ նոր են պլանավորում, եւ մեր դասախոսը իրենց այդ տեխնիկաներն է բացատրում, թե ինչպես կարող են դիմել, ինչպես կարող են ներկայանալ, ինչպես իրենց CV-ին կազմել, այսինքն այդ ամենը, որը որ վստահեմ կօգնի իրենց աշխատանքի դիմելուց, նաեւ ներկայանալուց։ Իսկ այդ դրությամբ 30-ից 40 հոգի կան Բացի այդ, կառուցիր քո հաջողակ կարիերան խորագրով դասընթացները կնպաստեն նաև գործարար ծրագրերի վերաբերյալ կիրառական գիտելիքների ձեռքբերմանը։ Սա որպես լեկցիա չի, այլ քանի որ իրենք աշխատող մարդիկ են տարբեր ոլորտներում եւ նաեւ դասախոսները լինելով հենց փորձառու իրենց ոլորտում տարբեր դասախոսություններ են կարդացել, այսինքն եկել են զուտ փորձի փոխանակում եւ իրանք են իրենցից ինչ որ մի բան սովորում, իրենք է դասախոսից են ինչ որ մի բան սովորում, զուտ քննարկում են թե օրինակ իրենց աշխատանքում ինչ է կատարում համապատասխան մեր դասընթացի, ինչ որ հատուկ չեն գալի դասախոսություն կարդանք, այլ ավելի շուտ պրակտիկորեն կիրառելի գիտելիքներ տրամադրել։ Իլրումը տեղեկա Ներկայացնենք, որ դասընթացները կավարտվեն այսօր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարի մտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4 ցելսիուսը 5-ից 9 աստիճան տաքություն։